des jours heureux, une colombe, le soir qui tombe, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtez de nous, ôtez de moi. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus les combats le cœur qui bat, les défaites souvent secrètes et les doutes qu'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multiplié par les idées, divisé par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre bouche sangrée au bout d'une corde. Et plus la pluie et le temps et l'herbe qui pousse entre-temps, plus tous les déj obéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes. Je pose tout, je retiens une. Égale, égale un homme en équilibre sur trois verres de brevets. e, bestesi ona ait bir parçayı E. Montan yorumuyla dinledik programın ikinci yarısının hemen başında. 1980 tarihli L'Addition yani Hesap adlı şarkının sözleri de Jean-Luc Dabadi imzasını taşıyordu. 60'ların e, sonunda Hollywood'da Orson Welles, Sidney Pollack, Norman Jewison, Clint Eastwood ve Robert Altman gibi yönetmenlerle çalıştı usta müzisyen. 1968'de Jewison'ın The Thomas Crown Affair, Kibar Soyguncu filmi için bestelediği The Windmills of Your Mind e, Le Moulin de Montcoeur isimli şarkıyla en iyi şarkı dalında Oscar ödülüne layık görüldü. 1972'de bu kez Robert Mulligan'ın Summer of 42, Yaz Günüydü filminde de aynı ödülü bu kez en iyi müzik dalında kazandı. E, şimdi bu döneme ait iki parçayla devam edeceğiz programa. Önce onlarca sanatçı tarafından seslendirilen Le Moulin de Montcoeur adlı şarkıyı 2013 yılına ait bir kayıtla dinleyeceğiz. Michel Legrand, Nathalie Dessay ile bir araya gelmiş ve Entre Elle et Lui adlı albümü kaydetmişti bu tarihte. Daha sonra da Les Demoiselles de Rochefort filminin ünlü parçalarından La Chanson de Jumel yani ikizlerin şarkısında son dönemin popüler ikilisi Brigitte piyanoda eşlik edecek Legrand. Müzik pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant. Ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goé sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les hommes. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner, de ton nom tous les moulins. jour là près de la source. Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course. L'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable. Nos pas s'effacent déjà. Et je suis seule à la table. Qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure. Sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent. Aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne des ciels moins bleus. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons tu fais tourner le ton. travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes données de pères inconnus Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. grain de beauté qu'il avait sur la joue, nous sommes sans et sous le signe des gémeaux. Face à la mireille ré, ré mi fa Nous sommes toutes, toutes joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de fou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionné, musicien, accro cherchant un homme beau, cherchant un homme beau, bref un homme idéal, avec ou des fonds, nous sommes des sœurs jumelles, et sous le signe des Gémeaux, mi face à la mi ré, ré mi fa sol sol jusqu'ici le son de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon air à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pour pas passer mon temps à enseigner des pas. Alors que j'ai envie d'aller à Vi får lá. Michel Legrand ve Nathalie Desey'den dinledik. Le Moulin de Moncoeur. Daha sonra da Brigitte geldi açık radyo mikrofonlarına. La Chanson de Jumel adlı Michel Legrand bestesiyle. 1970'te ee, başrolünü yine Catherine Dönev'in oynadığı Podan, Eşek Derisi adlı filmin orijinal müziklerine imza attı Legrand. 1971-75 yılları arasında da 27 kez aday olduğu Grammy ödüllerinden 5'ini kazandı. Yine bu dönemde 6 kez de Altın Küre'ye aday gösterildi sanatçı. 1983'te gösterime giren Barbara Streisand imzalı Yentl adlı filmde tek Oscar'ına yine Legrand imzalı müzikleri sayesinde kavuşacaktı. Ee, yine aynı yıl Irvin Kershner'ın Never Say Never, Asla Asla Deme isimli Bond filminde de besteci olarak yer aldı sanatçı ve bu serinin müziklerini yapan ilk e, ve de şimdilik tek Fransız müzisyen olarak sinema tarihindeki yerini aldı. Şimdi e, Podan filminde yer alan bir parçayla devam ediyoruz programa. Fransız müziğinin en tecrübeli isimlerinden biri olan Isabelle Aubre'den dinleyeceğiz parçayı. Conseil de la Fée de Lila. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman, on dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture à l'intérêt Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants et vous rencontrerez un charmant vanipier ou un prince mendiant. Mais de grâce oubliez cette hymen insensée. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Isabelle Obre'den dinledik. Conseil de la Fée de Lila. 90 ve 2000'li yıllarda popüler müziği de ihmal etmedi Grand. 1990'da Casino de Paris'de Jacques Guidoni ile aynı sahneyi paylaştı. 2009'da ise Kanadalı müzisyen Mario Persha, 2013'te de opera sanatçısı Nathalie Dese ile ortaklaşa albümlere imza attı. Şimdi önce Legrand'ın Jean Guidoni ile kaydettiği Vertigo adlı albümden bir parça dinleyeceğiz. Bu parçadaki çoğu şarkının bestesi Legrand'a aitti. Biz L'amour à courant adlı parçayı dinleyeceğiz bu albümden. Bu şarkıyla rock müziğe de göz kırpıyordu Legrand. Daha sonra da sözleri Eddie Marney imzalı 1965 yılına ait Ela Elapa adlı parça Mario Pelcha, Michel Legrand ikilisine ait yepyeni bir yorumla gelecek açık radyo mikrofonlarına. L'amour à contre-courant, c'est troublant. L'amour au milieu des champs, c'est charmant, mais c'est franchement barbant. L'amour au coin d'une rue, à l'affût. Ouais, ouais, mais l'amour d'une inconnue, c'est tout L'amour dans un escalier, c'est risqué. Un bel amour embaumé, c'est péché. L'amour dans le déshonneur, quel bonheur. Faire l'amour pour la patrie, quelle connerie. L'amour solitaire, c'est un peu austère, c'est comme une prière. À quelle piété l'amour sous le fouet, c'est un souhait. Faire l'amour à plusieurs, quelle vigueur. Faire l'amour pour de l'argent excitant. L'amour anthropophage, quel carnage, La solitaire. qu'elle a, ce beau sourire qu'elle a, et cette grâce qu'elle a, avec ce charme-là, avec les jambes qu'elle a, avec les lèvres qu'elle a, avec sa pose, avec son teint de rose, on pourrait faire un opéra. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait un opéra, et sans le cinéma, ce qu'elle était bête. Vois cette élégance qu'elle a, cette prestance qu'elle a, la jolie robe qu'elle a ce charme-là, avec la classe qu'elle a, avec l'allure qu'elle a, son art de vivre, on pourrait faire un livre digne d'Alexandre Dumas. mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois. Ah, ce que t'es belle, qu'est-ce que tu suis sentimental et je ne veux plus rien au monde lui résister plus longtemps. Je sais ce qu'elle n'a pas, mais je suis tellement fou de ce qu'elle a et que tant d'autres n'ont pas voix. De compte en banque qu'elle a, les jolis gestes qu'elle a, ouais. les courures qu'elle a, avec ce charme-là, avec le vernis qu'elle a, avec la voiture qu'elle a, avec ses diamants, sa maison de campagne. On oublie tout ce qu'elle n'a pas. Bye. Baham diririm digine bitirim Baham diririm diririm diririm Baham diririm diririm Happener diririm diririm diririm Happettim diririm diririm forêt tomber. Önce Jean Guidoni ve Michel Legrand ikilisinden dinledik. "L'amour à contre courant. Daha sonra da bir Mario Pelcha, Michel Legrand düeti geldi açık radyo mikrofonlarına. Ela Elapa. Evet, Michel Legrand'ın hazırladığımız programın sonuna geliyoruz artık. Sanatçının ölümünün ardından Lezen Rock dergisi geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan sayısını ona adamıştı. Ee, Legrand'ın hayat hikayesinin yanı sıra Catherine Deneuve, Juliette Armanet, Emil Sorna ve Calypso Valoa gibi isimlerle onun hakkında yapılan röportajlarda yer alıyordu dergide. Ee, kendisiyle birçok filmde çalışan Dönöv, onu hayalci, hassas ve son derece romantik biri olarak hatırlayacağım diyordu. Juliet Armanet ise albümünün kapağında taktığı tacın Le Parapluie de Cherbourg filmine doğrudan bir gönderme olduğunu belirtiyor ve bu filmle Michel Legrand'ın yeni bir tarz icat ettiğini ifade ediyordu. Ee, ayrıca geçtiğimiz yıl düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Le Moulin de Montcure'ü seslendirmekten duyduğu heyecanı da dile getiriyordu genç sanatçı. Ee, Michel Legrand'ın 2015'te farklı sanatçılara piyanosuyla eşlik ettiği Michel Legrand Sezami adlı albümden söz etmiştik program boyunca. Ee, Fransız öpücüğünü bu hafta yine bu albümden bir parçayla kapatacağız. Chico Buciki 1992'de Gypsy Kings'ten ayrıldıktan sonra Chico ile Gypsy adlı grubu kurmuştu. Ee, son dönemde özellikle Fransa'da sık sık adını duyuyoruz bu grubun. Frans Öpücü'nde bu haftanın son şarkısı da onlardan gelecek. Yine Le Demoiselle de Rochefort filmine ait bir parça bu. Şimdi Nouvayajon de Villanville adlı bu Michel Legrand bestesini seslendirmek üzere Chico ile Gypsy'ye bırakıyoruz mikrofonu. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. en nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, thème barbelu, et potage, trouvant de bonheur en bonheur, préférant au pire le meilleur, la bonne humeur à la tristesse, les jolies filles aux lèvres et le plaisir à la douleur voyageant de vie en vie, nous butinons de cœur en cœur, à tire d'aile, dans chaque port, à corps perdu dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du bain, le soleil pâle des dématel, le soleil noir des soirs d'orage, le sourire d'une enfant sage, la sieste dans le point coupé, l'amour fou au milieu des blés, et le vent frais sur le visage voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde, tout dans la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance s'élance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur, préférant la joie au malheur, l'intelligence à la bêtise, à l'hypocrisie, la franchise, aux gendarmes gens de cœur voyageant de fait en fête, on nous désigne de la main, on nous appelle les forêts, en vérité on est poète. Un jour sérieux, un jour ailleurs, notre vie joue en alternance, la tragédie de l'existence et la comédie du bonheur. Ami à la vie, à la mort, prince sans peur et sans reproche, chevalier sans un sou en poche. Par contre notre cœur est d'or voyageant en ville, du Val de l'Or au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la de notre don, mi